Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Įsigandė jo sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi – O angelas tarė moterims. Jūs nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kai buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinę jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirmo jūsų į Galilėją. Tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Jos greitomis paliko kapą apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė, sveikos. Jos prisertino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė, nebijokite. Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Joms beinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais. Pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė. Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jūs. Šie paėmė pinigus, taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos. Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai parpuolę ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisertinęs Jėzus prabilo. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tada eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.